بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online studio din www.studio-din.com predstavlja فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان Uvaženi gosti, salamu alaikum wa Ovo naše današnje druženje želimo odpočeti sa jednom izrekom od jednog velikog islamskog učenjaka koju sam prije par dana tako čitajući nešto naišao koja me onako oduševila gdje kaže prisutnima šta mislite i da li bi se čudili čovjeku u džennetu koji bi bio tužen i koji bi plakao. Da li bi se čudili čovjek u džennetu koji je tužen i koji bi plakao? Kažu svakako da bi se čudili, jer džennet je mjesto savršenstva gdje nema tuge, nema žalosti. Pa odakle da se čudi u džennetu? A on kaže, još čudnija stvar je od toga primjer čovjeka na Dunjaluku, na ovome svijetu koji se smije, a još ne zna gdje mu je mjesto, gdje mu je kraj, da li u džennetu ili u džennemu. Jeste, draga braćo i cijenjene sestre, ovo mjesto ovdje nije mjesto smijeha, nije mjesto igre i zabave, jer ovo je ozbiljna stvar. Ovo je pitanje vječnosti biti ili ne biti. Da li ući u džennet ili u džahennem. A ovaj dunjaluk je u osnovi težak, to zapamtite. Jer ako budeš srećan i veseo jedan dan, zapamti, nadaj se i očekuj da ćeš danima biti nesrećan i tužen. Kako kaže jedan pjesnik u arapskom jeziku, ako te jedan dan raspoloži, dani će te raslužiti. Zato se Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam uticao Allahu azze wa u te tegoba dunjalučkih. I učio je poznatu dovu Allahumma huvin alejna nasaibat dunja. O Allahu, olakšaj nam dunjalučke tegobe Što je dokaz da je dunjaluk težak. A pogotovo ta dunjalučka tegoba je prisutna u vremenu kada se raširi fesad i nered i nemoral. Kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje stanje u vremenu dolaska ili prije dolaska poslanika sallallahu alaihi wa sallam ظهر الفساد في البر والبحر Nered i fesad se raširio toliko i na kopnu i na moru. I bojimo se, draga braćo i sestre, da i danas živimo u jednom velikom fesadu, u jednom velikom nemoralu, u vremenu kada su ljudska srca žedna lijepe riječi, kada su ljudske duše žedne, da osjeti otvorenost prsa od svoga brata ili sestre. Kada ljudi hoće i jedva čekaju da se prema njima neko lijepo obhodi. Jer zaista mi danas bolujemo od krize lijepog morala i lijepog obhođenja. Svejedno da li se radilo na ulici gdje čovjek iznervira neko na semaforu, pa mu opsuje nešto ili digne ruku ili mu zaprijeti, ili pak s druge strane kad dođeš na šalter općinske sale ili pak u poštu i tako dalje. Svugdje i na svakom mjestu vidite ljude koji su puni bola, puni tjeskobe, nemaju rahatluka, skučena su im prsa, osjećate jednostavno kada sami sebe mrze. A čovjek koji je sam sebi težak, kako može otvoriti prsa za nekoga drugoga? U takvom vremenu u kojem mi živimo, dolazi do izražaja lijep ahlak, lijep moral, lijepo ponašanje. Dolazi do izražaja lijepa riječ. Jer ne može se razpoznati noć, odnosno dan ako nema noći. Kada je pokvarenost i nemoral prisutna i možemo reći osnova u društvu, onda lijep postupak i lijepo riječ i lijepo djelo dolazi do izražaja. Tu dolazi uloga i značaj Islama. Tu dolazi do izražaja uloga i značaj muslimana i svakoga onoga ko nosi vjeru u svojim prsima i ko slijedi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Tu dolazi odgovornost svakoga onoga koji je krenuo i deklarisao se sala ilaha Allah Muhammedu Rasulullah. Jer ljudi ne očekuju od tebe ružno djelo. Ljudi ne očekuju od tebe lijepu riječ, odnosno ružnu riječ. Ljudi se nadaju od tebe da ćeš pokazati kakav je to ahlak. Jer ti slijediš Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je u takvom fesadu i u takvom neredu bio poslan. Arapima koji su se bili spustili na najveći stepen bijede i poniženja i nemorala i razvrata. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam innama bu'istu li utemnima mekarima ja sam poslan da upotpunim plemenite čudi kod ljudi. Kao da je to jedini cilj zbog čega je poslan Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Da upotpuni plemenite čudi i ahlak i moral kod ljudi. Zato ti si najpozvaniji da predstavljaš islam i ti si najpreći lijepog ponašanja i lijepog ahlaka i lijepog morala prema ljudima ovdje da vidimo značaj i bitnost, da se progovori na ovu temu, da vidimo gdje su nam greške, gdje griješimo svi mi, jer zapamtimo, savršenstva nema. Nemate savršenog čovjeka. Ako je neko mogao biti savršen i ako je neko mogao biti sačuvan od griješenja i griha, onda su to bili poslanici, a nakon njih više nema nepogrešivih Ali, Pametan čovjek će uzeti povuku, razmisliti, vidjeti, ako je pogriješio, povući ručnu, okrenuti se na pravom put, na pravu stranu i ići tako dalje u životu. Na tom putu govora o lijepom ponašanju prema drugim ljudima, želimo na prvom mjestu spomenuti, draga Braću i sestre, da čovjek treba popraviti svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer zapamti, tvoj gospodar koga ti obožavaš, on je gospodar svih ljudi. Gospodar i vjernika i nevjernika. Gospodar i tebe i tvoj komšije s kim imaš problem. On je gospodar njihovih srca. Allah subhanahu wa ta'ala upravlja ljudskim srcima. Pa ako popraviš svoj odnos prema Allahu, putem bogobojaznosti, kloneći se njegovih zabrana, a čineći njegove naredbe, znaj da tada otvaraš sebi put prema drugim ljudima. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِ حَتَّى أُحِبَّ I neprestano će mi se moj rob približavati sa nafilama sve dok ga ja ne zavolim. Pa onda kada Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, kao što znate, svoga roba, naredi melekima i kaže Inni ahbabtu fulanan fahibbu. Ja sam zavolio svoga tog i tog roba po imenu i po prezimenu i naredi melekima da ga zavole. I meleki narede i ubace ljubav u srca tvoga komšije s imaš problem. U srce tvoje žene, u srce tvoje djece, u srce ljudi s kojima se obraćaš. I bez obzira što imaju predrasudu prema islamu i muslimanima, kad dođu u kontakt nakon 5 ili 10 minuta moraju da kapituliraju i da padnu. Tako je Allah Poslani sallallahu alaihi wa sallam pozivao ljude u islam sa svojim ponašanjem, sa svojim ahlakom i sa svojim riječima. Jeste. Ali, kad zakažemo na planu prema Allahu Azzewađel, onda je to problem. Jer ne može se desiti da čovjek posti dobrovoljni post. I da klanja dobrovoljne, dobrovoljni na file. A da njegov komšija a, bude uznemiravan od njegovih ruku. Al musliman sebi al muslimu min sanihi wa Kaže Allah, poslije smo sve musliman onaj od čijih ruku i od čijeg jezika su mirni ostali muslimani. To što ti učiš Kur'an, to što ti klanjaš, dobrovoljna file, to je tvoja stvar. Ali nemoj mene da diraš, nemoj me uznemiravati. Moja čast i tvoja, dragi brate, kod mene je sveta. Veća je svetost tvoje časti. Kod mene, nego kjaba. Braću moja draga, lakše je da srušimo Kjabu, kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi nego da srušimo čast jednog muslimana. Čitav dunjaluk bi se digao da neko tako nešto uradi. Ali rušimo čast jedni drugi, napadamo, prijeđamo, uznemiravamo i tako dalje i tako dalje, ali niko ne diže svoj glas. Čak naprotiv često puta se naslađujemo sa takvim stvarima. Zato kažemo, na prvom mjestu popravimo svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodara svih ljudi zato ćeš primijetiti čovjeka koji je shvatio ovu stvar kako kad želi da se lijepo, da popravi neku grešku kod svoga brata muslimana, recimo. Prije nego što uradi to riječima ili djelima, obrati se Allahu azzawajal. Sjećam se jednog predavanja gdje spominje jedan od učenjaka pa kaže koliko puta imamo lažno pretvaranje od ljudi? Lažno se opode prema nama lijepo. Kao oni su zaštitnici nas, žele da nam pomognu i tako dalje. Petaju nam se u naše privatne stvari. Ali da se iskren u svom savjetu ti bi ustao u zadnjoj trećini noći uputio dobu za svoga brata koga žališ i koga želiš da pomogneš. Ali ne. To ukazuje da nema kod nas iskrenosti na takav jedan način nego da se lažno pretvaramo da nam je bitan problem naših brata da mu pomognemo i pretvaramo se tamo gdje nam je mjesto i gdje nam nije mjesto. A zaboravili smo prvi korak koji smo dužni učiniti, a to je doba u odsutnosti, šta? Naših brata. Zato Allah nam kaže da neće biti doba odmijena onog čovjeka koji uputi dobu Allahu subhanahu wa ta'ala u odsutnosti svoga brata. Znaš da ima tvoj brat problem, želiš da ga pomogneš, Pomozi ga dobom, nemoj odmah trčati da ga savjetuješ. Ima prije toga ta veza između tebi Allah subhanahu wa ta'ala, tvoga gospodara. I onda, kad preskočimo tu stepenicu, napravimo belaj. I više napravimo štete nego što napravimo korist. Upetljamo se tuđe stvari, u privatne stvari i razrušimo. I ličnosti, porodicu i tako dalje i tako dalje. Jedan od puteva ka lijepom obhođenju prema ljudima jeste, dragi moji brate i cijenjene sestre, da ispunimo naše srca ljubavi prema Allahu Azze i prema njegovom poslaniku i da ispunimo naše srca ljubavi koliko je dovoljno i za naše kuće, kućane, za našu porodicu, ali isto tako i za druge ljude koji mi, s kojim se mi družimo i s kojim se obraćamo. Jer, zapamtimo, ljubav u srcu samo dolazi sa hajrom. I to je dodir meleka. Kao što kažu učenjaci jasno. Ljubav, kad osjetiš u srcu ljubav, to je znak da su meleke u tom društvu. I to je dodir meleka. Jer oni dolaze sa ljubavlju. A iz ljubavi proizilazi milost, sažaljenje, otvorenost prsa. Nema skučenih ljudi. Možeš prihvatiti ljude, možeš se strpiti sa njima. Možeš podnijeti teret koji drugi ne mogu. Za razliku od mržnje koja osljepljuje srca. Ko mrzi, zapamtite, bježite od njega, to je slijep čovjek. Doći u situaciju da će zamrziti. Imate ljudi, Allah mi sjećam se slučajeva određeni, čovjek je napravio pela i ne sjeća se šta je ipsovao pred svojom majkom, pred svojom ženom. Uopće se ne sjeća. I se Allahom, ja mu vjerujem, se kod toga govore. Da čovjek dođe na takav stepen sržbe, da se više ne sjeća šta je uradio i šta je rekao. Odakle to? Odakle? Iz mržnje koja popunjava ljudsko srce. I ljudi u afektu urade i kažu ono što se čitavog života kaju. A da su ispunili svoje srce ljubavi i da je to proizvalo kod njih osjećaj milosti, sažaljenja, blagosti, sabura i tako dalje i tako dalje. Jer ljubav samo dolazi sa hajrom. A mržnja ne dolazi sa dobrim. Braćo moja draga, ne bi došli u takvu situaciju. Zato često puta vidimo ljude namrštenih faca, namrštenih lica, tegobni, turobni, surobni, ne mogu da prihvati ljude, ne mogu da pričaju sa njima. Jednostavno osjećaš da ne može sam sebe podnijeti, a kamoli da podnese tebe. Samo želi da mu što prije izađeš hm, sa šaltera da mu odeš ili da završi s tobom razgovor. Zapamtite, u takvom srcu mora se nalaziti mržnja. Mora se nalaziti mržnja. Jedan od puteva ka lijepom obhođenju prema ljudima jeste da se spustimo na stepen ljudi s kojima komuniciramo i sa kojima razgovaramo, s kojima se obhodimo. Braćo moja draga, cijenjene sestre, pazimo dobro. Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam, nas je podučio enzimu nasime nazilahum. Spustite se na stepen ljudi. Nije isto obhoditi se prema starijoj osobi i nije isto obhoditi se prema djetetu. To je uopće poznata stvar. Dijete hoće da mu posvetiš pažnju i da budeš blag prema njemu. Ali starija osoba traži isto poštovanje, jer on nije balavac. To je čovjek koji je star i zahtijeva određeno poštovanje. Zato Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže da nije od nas. Ne može biti musliman potpunog imana, potpunog vjerovanja, onaj ko ne poštuje starije. I nema milosti sažaljenja prema djetetu. Ako se nađe kod tebe taj problem, i da je to krnjav iman to nije pravi musliman i to nije pravi vjernik koji Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Zato, anzilu nase menazilamum, etuhibbune, in kadrib Allahu wa Kaže Allah poslanik sallallahu hoćete li vi da se na taj način zanijeći Allah i njegov poslanik? Šta to znači? Spustite se na stepen ljudi. Kad im se obraćate i kad im govorite nešto, evo na primjer nešto islamu, nemojte im govoriti ono što ne mogu razumjeti, što ne mogu shvatiti. Jer ako ne bude shvatio, može zanikati Allah i njegov poslanika, da kaže nije to tačno. Ne piše to u Kur'anu. I zaniječa, zanika a? Allahu vjeru, jer on to ne može shvatiti, ne može on razumjeti to. Shvati da je taj čovjek živi u periodu komunizma. Shvati da on ima materialistički pogled na svijet. Shvati da taj čovjek možda nema ni osnovnu školu. Ili shvati da je taj čovjek direktor preduzeća, da čovjek ugledan glupa A? Svakom se daje njegovo mjesto. I komunizira se na njegov način. I mora se prilaziti ljudima shodno njegovom mentalnom sklopu. na sebe nazivamo, spustite se na stepen ljudi. Zar vi hoćete da se zanječi Allah i njegov poslanik sebe? A šta stoji u drugoj predaji? Ma ante bin muhaddisin kaumen hadithu la tablughu qawluhum illa kana li badim Kaže Allah, kaže su u drugoj predaji, Nećeš ti govoriti jednom narodu nešto što on ne može da shvati. Jedan narod. Ne može neke stvari da shvati. A da neće to biti iskušenje za njega. Fitna, belaj. Napravit ćeš belaj. Kaže, rekao sam istinu. Pa jesi ti rekao istinu, si napravio belaj. Ne može taj narod to da shvati. Niti je sazrela situacija, niti je sazrelo vrijeme, niti je sazrelo podneblje. Ko će se odgovornost onda pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Allah slova sallallahu ti rekao da moraš se spustiti na stepenje nivo ljudi. Jesi. U tom putu kao obođeni prema ljudima vodimo računa s kim komuniciramo i s kim razgovaramo. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poduči Muad radi Jabal Allahu ta'ala anu kad ga je slao u Jemen, kome je dolazio? Da zna. I što ga islamski učenjaci kažu, moraš poznavati stanje čovjeka. Moraš da poznaješ stanje čovjeka. Ko je on i šta je on, kako svata, kako poima. Da se spustiš na njegov nivo i da mu priđeš na način koji mu odgovara. Također, jedan od metoda, odnosno jedan od načina lijepog obhođenja prema ljudima, jeste, draga moja braća i da ostavimo, da ostavimo raspravu. Da ostavimo raspravu. Jer u osnovi čovjek je sklon raspravi. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za tebe i za mene, dragi moji brate, da čovjek voli puno da raspravlja. Voli puno čovjek da raspravlja. Nema čovjeka da ne voli da se šta raspravlja. Ali Allah u poslanicu sallam kaže, ja sam garant. a? Ja sam garant i obećajem džennet čovjeku koji bude ostavio raspravu, pa makar bio i pravu. Imate ljude po dva, tri sata raspravljaju, pričaju o stvarima na kraju krajeva koji, na koji nisu uopće oni dostojni da pričaju o tome. I na kraju što se desi? Srca se zatvore, ponese svaki sa sobom mržnju, i onda se poremeti relacije. Pa vjerujte, draga moja braćo i sestre, ima li pitanje, ima li pitanje oko kojeg mi možemo raspravljati, koje je vrijedno da ja i ti poremetimo svoje bratske veze, i da poremetimo relacije, i da se ne ljutiš ti na mene ili ja na Nema tog pitanja, nema tog pitanja, zbog kojeg, raspravljajući oko njega, možemo dovesti u pitanje našu vezu. Oto da vodite računa. Nemojte gubiti vrijeme na raspravu i na priču. Makar se to radi u pitanju dunjaloških nekakvih poslova. To samo ne odnosi na vjeru. Nego se odnosi općenito. To je gubljenje, gubljenje vremena. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nas je zadužio. Pitajte one koji znaju, ako ne znate. Ako je pitanje nešto vezano za dunjalu, a za biznis, pitaj čovjeka ekonomistu koji je uspio u tom segmentu. Pijte čovjeka, doktora ti kaže šta ćeš popiti bolan. Nemoj raspravljati, nemoj se džabe truditi i gubiti vrijeme. Pitaj učenjaka ili nekoga koji imaš povjerenja šta je propis taj, taj, taj, taj. Ljudi koji su potrošili vrijeme školujući se, obrazovajući se u tom segmentu, iskraćeš sebi put i ostavićeš raspravu. I nećeš gubiti na takav način vrijeme. Jedan od metoda također lijepog opođenja prema ljudima da pomognemo, draga moja braća i cijenine sestre. Ljudima u ostvarivanju njihovih ciljeva. Da pomognemo ljude u ostvarivanju njihovih ciljeva. Jer tu dolazi do izražaja da li smo sproveli hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi ve da volimo svome bratu ono što želimo šta i sami sebi. Mi možemo pričati taj hadis i možda svi znamo ali kad dođe praktično da se pokaže da li ja zaista volim svoj brat, ono što želim od sebi, onda je to veliko pitanje da li je to tako. A pokaži to na djelu. I pomozi svom bratu da ostvari svoj, svoje ciljeve. Zato je veoma bitna stvar. Bilo koga ko vodi, čak recimo firmu, ako si dao neki posao čovjeku da ti radi, da ti uradi, pusti ga i mu da dođe do izražaja, da dođe njegova kreativnost do izražaja. Nemoj mu ti naturati i ograničavati ga. Jer to dolazi do problema među ljudima. Posvađa se čovjek, a, radnik sa direktorom, pretpostavljeni, zbog čega? Jer ga je ovaj stisnuo i pritisnuo i ne da mu otvorene ruke da dođe njegova kreativnost do izražaja. Kao što ćete naći, a, u porodici, dijete pukne, jer babo je tu policajac. Ne da mu da dođe dite do izražaja. Ne može nikako da, a? da njegova kreativnost se pokaže. I onda se dešavaju problemi. Međutim, ako shvatimo da moramo voljeti svome bratu, ono što želimo sami sebi, moramo te neke stvari, moramo te neke stvari imati na umu. Na putu lijepog obođenja prema ljudima jeste i to da im zahvalim kada nam učini uslugu. Jednom bratu kažem hvala ti, kaže on hvala pripada samo Allahu. Pa kaže moja brate moj, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Men lam ješkuri nas, lam ješkuri Allah. Ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pazite, jeste, mi u osnovi svako dijelo koje uradimo i ti kad uradiš uslugu neku, radiš to radi Allah azza wa jalla. Innama, kaže, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Innama nut'imukum li vajhi la, la nuridu minkum jazanu wala šukura. Mi vas hranimo kad dajemo sadaku siromasima i kad hranimo siromaha mi vas radimo radi Allaha, ne radimo to da bi nam se vi zahvalili i da bi vam vi uzvratili. To je osnova zbog koji čovjek radi. Radi nešto radi Allaha, da bi postigao zadovoljstvo Allaha ne tražim od tebe ni hvala, ne tražim od tebe nikakvu uslugu. ali isto tako, nemojmo zaboraviti da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sallam, nikada nije dozvolio da mu neku uradi neku uslugu, a da mu nije uzvratio istim ili još boljim. To je Allah poslanik sallallahu alejhi Jer ljudska duša voli da čovjek vidi, a, da vidi, da ne bude čorak, da ne bude slijep, kad mu neko nešto uradi. Zato uvijek uzvrati, pa makar lijepim riječima. Jer kaže Allah poslanik kad vam neko uradi neko dobro, vi mu uzvratite. Ako ne možete mu uzvratiti, onda makar toliko molite Allah subhanahu wa ta'ala sve dok ne vidite da ste mu uzvratili. Pogledajte. Jer, kažemo, čovjek voli, voli da mu se kaže hvala. Jer niko ne voli ljude slijepe oko sebe. Uradiš mu, a? hiljade nekakvih usluga, pomogneš mu na ovaj, na ovaj način, a on ti vidiš, on i dalje slijed na sve to. Ne, to nije tako radio Allah poslanik Ne kažemo sada da hvalimo jedni drugi, ne. Jer Allah poslanik sallallahu je zabranio da hvalimo jedni drugi u oči na takav neki način. Kaže Allah Iza sallallahu alejhi meddahin, Fahtuhum fi wujuhim at-turab. Kaže kad vidite ljude koji vas hvali u oči, vas mu prašinu u oči. Jer nema toga kod nas. Mi što radimo, radimo radi Allah u Ali s druge strane kažemo, veoma je bitno, u lijepom i međusobno oblaženju našem, da kažemo, hvala ti, da te Allah nagradi, i tako dalje, ili da mu uzvratimo isto tako, nekim drugim poklonom, nekim drugim, nekom drugom uslugom, da bismo na takav način očuvali naše međuljudske, a, lijepe i bratske odnose i veze. Također, jedan od lijepog načina i opođenja, način opođenja prema ljudima, jeste da popravimo neku grešku kod čovjeka, ali da ne povrijedimo njegove osjećaje. Pazite, braćo, Islam je osjećaj, nije filozofija. To je jedna od rečenica i fraza koju sam čuo možda prije 10-15 godina. I zaista je to tako. Islam je osjećaj, a nije filozofija. Braćo, koliko hoćete naći kroz Kur'an koliko hoćete naći u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kako vodi o ljudskim osjećajima? Kako vodi računa o ljudskim srcima? Kako vodi Allah subhanahu wa ta'ala računa o tome? Pogledajte prijekora i ukora od strane Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Šta se desilo? Desilo se prilikom pohoda u bitku na Tebuk. Došla je grupa ljudi Među njima je bilo i vjernika, ali bilo i munafika, koji su tražili dozvolu od Allahu poslanika sallallahu da ne idu u borbu. Pa im je poslanik dozvolio. Ko je tražio dozvolu, poslanik mu je rekao, ostaje, nije problem, nemoj izaći, ostane u Medini. Međutim, to je bila greška od strane uposlenika, poslanika sallallahu Dolazi ukor od strane Allah i Allah uđer šta kaže? Afa Allahu anke lima azimte lahum, hatta je hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin. Allah ga kori, svog poslanika kaže, Allah ti oprostio grijehe, pazi. Mi mu rekao, Allah subhanahu wa ta'ala ruži ga ovako i ovako, proklet bio ovakav si nakav, ne. Allah ti oprostio, zašto si to uradio, zašto si im dozvolio? Braćo, pogledajte metoda Allah azza wa jel, kako kori svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Braću, Allah ti oprostio. Zašto si im dozvolio? Jer je to bila prilika da vidiš ko je iskren, a ko laži. Jer im nisi dozvolio, pokazali bi se munafici. Samo munafici ostali vjernici bi, šta morali izaći? Jesi. je drugi primjer. Kako poslanik sallallahu postupa? Pravi ispravlja grešku kod čovjeka. Pogriješio se. Bilo prema islamu, prema Allahu, prema Učinio si mi zulom, sam sam učinio zulu. Ali neće ti povrijediti tvoj osjećaj. Neću da ti povrijedim tvoju ličnost. Jer, pazite, braću, vjernik može bez hrane, strpiti se. Može biti vlada, može biti žida, može biti siroma. Može sve biti, ali ponižen ne može biti. Walillahi na izetu, voli i voli umini. Allahu pripada ponos, a? I poslaniku i vjernicima. Nema poniženja nikome. Samo Allahu azzawajal. Možeš povrijediti me ovako, možeš onako, možeš, a? da ne idem rano. Ali poniženje ne. Vjernik ne može biti ponižen. Zato kažem, nemoj da mi diraš osjećaj. Nemoj da mi ubijaš moju ličnost. Bez obzira, sve da si u pravu ne znam kako, ali da me javno prozivaš, da me javno upućuješ kritiku i sad neću prihvatiti. Neću prihvatiti, takva priroda moja i takva priroda tvoja. Popravi grešku, ali nemoj da vrijeđaš čovjeka. Nemoj da ga ponižavaš. Jer ako si iskren, nađeš vrijeme, nađeš mjesto, nađeš način, nađeš metod, pa ćeš ga posavjetovati. I pokaži to na djelu. A da dođeš, da me popravljaš, da mi savjetuješ. A? I da me poniziš, ne. Poniženje ne, samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ulazi čovjek, Allah posljednji klanja sa sahabima. Ulazi čovjek po imenu Ebu Bekrate, radi Allahu ta'ala, nije Ebu Bekrate, nego drugi ashab zove se Ebu Bekrate. I zateku je ashabe na ruku u namazu. I kako ulazi odma na vrata, da ne bi propustio rekiat, Allahu akbar i ide na ruku i na ruku ide tako dok dođu sad. I kad je završio Allah poslanik namaz, kaže, ko je to uradio? Kaže, dobro to ja. Kaže Allah poslanik sam pola ništa, ni ovo, ni ono, ni... Samo kaže, zadeke Allahu hisan, wala ta'ud. Allah ti povećao marljivost. Allah ti povećao marljivost, nemoj više to raditi. Pa nemoj to više raditi. A u drugom predaji, وَلَا tu'ib. Šta? Allah ti povećao marljivost, ali nemoj obnavljati taj rekat. I što ga je dokaz da čovjek ako stigne u džamatu, na ruku klanjače, šta? Prije nego što kaže imam semi Allahu i hamida, prije izgovaranja slova s, stigao je na taj rekat i neće ga šta? Naklanjavati. Razumite? To je dokaz ovaj hadis. Jer mu Allah poslanik, kao što je došla druga predaja, وَلَا تُعِدْ Nemoj obnavljati taj rekat. Ali ono što želimo reći ovim primjerom, jeste, braćo moja draga, cijenim sestre, nema ponižavanja i nema vrijeđanja, nema povrijeđa, uvrede, osjećaja kod čovjeka. Također, na putu lijepog obhođenja prema ljudima, nastojimo dozivati ljude sa najljepšim imenima. Ako mu je njegov babo i njegova majka, ako su mu oni izabrali ime, zašto mu ti minješ? Zašto da ga ponižavaš, pa da mu kažeš neko drugo ime, ili da ga ne želiš uopće sloviti sa njegovim imenom? Pazite, imate nešto u pedagogiji također što je poznata stvar da čovjek koji radi, recimo prosvjeti, ako uči djecu, bilo se radi u nastavnik, profesor, tako dalje, da nastoji u određenom trenutku tokom izlaganja da prozove nekoga po imenu i po prezimenu. Jer to čovjeku šta? Da krila, ohrabri se, drago mu bude. Kad ti ja kažem, ili ti meni, a kad pričamo, kaži mi Samir ili ja ti mi kažem Muhammed. Drago ti bude, to je vid poštovanja. Datiš mu do znanja da ga cijeniš, jer ga dozivaš po imenu. I to je opće poznata stvar u psihologiji. Zato pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala na koliko mjesta obraća se svojim poslanicima po imenima. Ja Isa, inni mu te vafike wa rafiuke jevom O Isa, ja ću te uspavati i uzdići a? iznad onih, od onih koji ne vjeruju. Uzići ćete sebi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Izgovori Allah subhanahu wa ta'ala za Ibrahima alaih salam. وَنَادَيْنَاهُ أَيْيَا إِبْرَاهِيمُ Kad saddakte ru'ja, o Ibrahime, poziva po imenu, o Ibrahim a.s. salam. Poziva ga Allah subhanahu wa ta'ala po imenu, ti si ispunio svoj san. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى O Musa, što je to tvojoj desnici? Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svojim poslanicima po imenu. Zato obratimo pažnju na tu stvar da dozivamo čovjeka po imenu. Osim možemo izuzeti iz ove situacije način obhođenja naših prema roditeljima. Prema šta? Roditeljima. Gdje ima učenjaka koji ubrajaju da zovneš majku po imenu, da kažeš žemila a? ili Fatima svojoj majci to je nepokornost i neposlušnost prema roditeljima. Jer trebaš roditelje zvati sa najljepšim imenima. Babo, babice, babuka, majko i tako dalje. Jedan od metoda lijepog obođenja prema ljudima jeste da se prihvatiš samo za grešku čovjeka. Čovjek ti napravi grešku i ti se uvadiš ko pijan plata što kažeš narodu. Vidi kako, tako, braću moja draga. Ne može se uvaditi samo jedne strane. Ne može se uvaditi za grešku čovjeka. A? Jer čovjek, vjernik, pametan, razborit, gledat će čovjeka sa svih njegovih aspekata. Gledat će ga kao ličnost. Jer nema čovjeka koji nema kod sebe mahani, koji nema kod sebe greške. Imate divnu izreku. Sejid ibn radi eh, eh, rahmatullahi koji kaže nema čovjeka, svejedno da li bio on učenjak, ali, pazite, da li je bio ugledan, plemenit, ili bio dobročinitelj, a? a da nema kod sebe grešaka. Ali pametan čovjek će izvagati staviti greške na jednu stranu, negativne osobine, a pozitivne na drugu i onda će vidjeti. Pa ako prevagnu kod tebe dobre osobine njegove, onda drži se tog čovjeka. Pogledajte, u braku, kaže Allah u sallallahu alejhi ve "La yafruqu mu'minun mu'minatan in min in Hadis bilježi Muslim. Vjernik ne može mrziti vjernicu, ne može mrziti ženu. Ako zamrzi neku, neku njenu osobinu, a? neka njena osobina, mrzi, ne voli pa on će pogledati druge njene osobine koje su dobre. Mora se gledati sve obuhvatno. Nemoj biti čorab i gledati samo jednu stranu, ne. Allah dao dva oka, nisi razlog, gledaj sve obuhvatno i sve gledaj situaciju i razumno donesi onda sud. I tako obođenju sa ljudima. Koliko puta ćete naći ljude pravi katastrofalne greške? Iskrižaš i sve oko sebe. Uradiš mi nepravdu, nešto način, učiš nasilje, ja sam na, na, na, op, ti više ništa ne vidiš kod mene, prekrižim te u svom životu. Drugi, treći, na kraju ostaneš sam. Nije tako Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam radio. Bio je pravedan prema ljudima, draga moja braća i sestre, po tom pitanju. Dolazi jedan od židova i uvati Allah poslanika sa za prsa. Pogledaj, kaže, vrati moj dug. Omer Muhatab hoće da ubiju, ubiju poslanika sa svojom. je Allah poslanik, pusti ga, Omere. Preče je da si meni naredio da mu vratim dug, jer poslanik bio pozajmio, a? bio pozajmio od ovoga židova. Preče je bilo da si meni naredio da mu vratim njegov dug na lijep način, a da njemu isto tako preporučiš da na lijep način odvede tražiš da svoj dug. Allah poslanik sallallahu alejhi pogledajte, pravedno, umjereno, priznaje grešku, ako je već greška. I usmjerava na koji način čovjek treba da gleda. Nema pretjerivanja. Nema zastranjivanja. Jer zapamtite, za svako zastranjivanje, u svakoj stvari je zlom i nasilje. Nema stvari u životu da Allah subhanahu wa ta'ala nije svakoj stvari dao njenu, šta? Mjeru. Kogod je prekoračio bilo koju mjeru, u bilo kojem segmentu čini se nasilje, zulum. I nema tu mudrosti, jer definicija mudrosti je da staviš svaku stvar na njeno mjesto. A kad pretiraš u pitanju ocjeni čovjeka i kažeš da čovjek ne valja, on je vakao ali osnovno samo jedne greške ili par grešaka. A ne sagledaš njegove ostale pozitivne osobine, to je u nas i učinu čovjek belaj. I na takav način ne možeš se oboditi prema ljudima, dragi moji brati i sestri. Također, Nemoj nikada se obhoditi prema ljudima oholo. Jer ljudi ne vole oholost. Jedan brat radi tako na jednom mjestu, prodavnici. I kaže, imaš ljudi koji dođu, on je sam nekakav napuhan. Ko da je on ne znam ti ko. A ima možda obilježi na sebi što je nažalost problem. Ne možemo se tako ponašati. Kibur, oholost. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli Izlazi je Duđane u bici na Uhudu. A? Sa sabnom, i hoda gordo, nadmenom. Kaže Allah, Allah poslanik Ovaj hod ne voli Allah poslanik. Osim u ovom slučaju. Samo u ovom slučaju Allah voli i njegov poslanik Nema gordog hodanja. Wa ibadu rahmanu ladina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Allahovi robovi su oni koji hodaju ponizno skrušeno, ulicom, po zemlji. Nema zapitanja desno i lijevo. Nema, braću moja draga i sestre, takvog goda vjernika. Allah žena opisuje te robove da hodaju skrušeno, ponizno. Jedva da i primijetiš kako hodaju, idu svojim poslom zato što znaju zašto su ovdje. Međutim, nažalost, često puta oholost se nalazi kod mnogih nas u se sa ljudima. Ko da je neko nekom ovdje zagarantovao žene gotovo, ti si u ženetu, i sada ti nastupaš prema drugim ljudima na takav jedan način. Svi drugi su otišli u vatru i idu putem, samo si ti na pravom putu. I onda se nakon 5-10 godina okreneš oko sebe i samo si ti ostao muslima, niko više nije muslima. A žena radi u kuhinji, spominjem juče brat, jedan, uzima hranu i uzima salatu, pa kaže, sine mojih to kod kuće ne jedu. Žena otkrivena, ne rekao nikad ima ikakve veze s islamom. Kaže, što? Pa kaže, ima vinski ocat unutra. Pazi, gdje bi se ti mogao sjetiti na takav jedan način nekih stvari, ali da ima žena koju nikada možda ne bi na njoj primijetio. Vanština, nije ne da uopće nema ikakve veze s islamom, ali ona se možda čuva nekih stvari koji se ja i ti ne čuvamo. Zato nemoj nikada da osuđuješ ljude. Nemoj da ulaziš u srca ljudi i da ti presuđuješ koliko je neko vjernik. Jer nikome nije zagarantovan džennet osim kome Allah njegov poslanik sve zagarantovao. I nemoj se uplećati tamo gdje Allah gdje Allah gdje to mjesto Allah azza Jer to je oholost. alevul kibriya. Allah žanu kaže za sebe, njemu pripada ta stvar. Njemu pripada hukm, sud i raspoređivanje klasifikacija ljudi. Ali, nažalost, kad ljudi se ponesu nekim stvarima, onda veoma često puta to rezultira oholost, da uopće nisu svjesni što čini. Da imamo situaciju da muslimani ne mogu da sjede zajedno zbog određenih različitih svatanja. Zbog određenih različitih svatanja. Da se dešavaju klasifikacije muslimana na osnovu stvari s kojim nikada ne je došao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se smiju na takav način klasificirati ljudi, da se smiju razdvajati i da im se smije presuđivati. To je, brate i sestro, problem u mom i tvom srcu. Nemoj na takav način se obhoditi prema ljudima. Dolazi mi čovjek i tvrdi jednu stvar. Šta je u mom srcu? Kaže mi ja brate moj, kako možeš ti sad da znaš što je u mom srcu? Kaže, ja znam, ja sam ubijeđen. A kaže, meni mu Bož ti zakljeti Allahom da si ubijeđen u to. Kaže, ne smije. Pogledaj, ne smiješ se zakljeti Allahom. I nakon što mu ja pojasnim, i zakljeti se Allahu da nije ima ništa to u vezi. Jer šetan dolazi ljudima u, a? furaju sebi neke stvari, ne znam odakle, primjer radi. I onda kad mu pojasniš i zakletiš mu se Allahom, opika mene. Ja znam, ja sam ubijeđen da nije tako. Braćo, to su problemi. To su problemi. Sjetite se one dvojice ljudi, dvojice braće od Benu Israil, koje Allah u poslanih sela navodi. Primjer nije. Jedan bio griješnik, često puta Allah se u ovakvim situacijama u hadisa. Jedan bio griješnik, ali bio musliman. Ali griješio, možda imao kod sebe harama i tako dalje. A ovaj bio pobožnjak, pobožnjak, pridržavao se i vjeri. I kad god bi ovaj prošao kod njega, kaže, boj se Allaha. Upozoravao ga. ni u rabbi, pusti mene i moga gospodara. Nemoj se upitati između mene Allah. To što ja grišim, to ja imam grije, ko se možda pima alkohol, možda šta ja znam, činim neke stvari, pusti mene, ali ja sam sliman. Nemoj me dirati, nemoj mi se upraćati u moj nijet, između mene Allah. Dok nije jedan put ovo me prekidilo njegovom bratu i kaže, tako mi Allah ne ti Allah oprostiti. Tako mi Allah neće ti Allah oprostiti. Maša Allah. Sudija, sad ti. Pazite. Čovjek je ovaj što je presudio, ostavio se na mjesto Allah. Jer kome pripada oprost i sud za to? Allah, to je širk. To je širk. I Allah je usmrtio obo dvojicu i proživio. Ovo je oprostio, ovo ga u džennet, ono ga bacio u Braćo, je sigurno da na kraju krajeva ćeš završiti kao muslimanija i ti. Ko ti garantuje to? Je ti neko zagarantovao? Zato gledaj predaj gledaj u svoju kuću, gledaj svoju javuli, gledaj u svoje srce, nemoj se petljati tamo gdje ti nije mjesto. Allah se smilovao čovjeku koji vodi računa o svojim sramotama i svojim grijesima i svojim manjkavostima. Pusti ostale muslimane čovječe. Halo, pusti ljude neka žive. Ima metod kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetovao Nije na takav način ispričivao se između čovjeka i Allaha. U nas nema posredništva, jer da imamo posredništvo i mi bi napravili a? Ispovjedački kupi u džamijama, ono, nema nigdje. Imam koji te predvodi u džamatu, okreni se istoj kili koji ti i razgovara sa Allahom subhanahu wa ta'ala na takav način koji ti. Brate, vodi računa oko toga. Zato kaže, imam šafije, to je također od metoda, lijepo popočinje prema ljudima. Nemoj otkrivati sramote muslimana i nemoj se baviti sramota muslimana. Jer kaže vam šafija, znao sam ljude koji nisu imali sramota, odnosno ovako vidi. Znao sam ljude koji su imali sramote, mahani, grije kod sebe, ali su pokrivali tuđe sramote i tuđe grijehe, pa je Allah pokrio njihove sramote. A znao sam ljude koji nisu imali kod sramote, nisu imali grijeha, ali su se bavili tuđim grijesima i tuđim sramotama, pa je Allah dao njima da su imali sramote i Allah je razotkrio. To je put. Pa neka Ko hoće neka izabere ovo, ko hoće neka izabere ono. Allah se smilovao čovjeku, zapamti kao što kažemo kajim, koji shvati svoje sramote i svoje grijehe i na takav jedan način zaposli se sa njima. Boga mi, braćo moja draga, koliko smo puta imali situaciju, imali primjera, da ljudi ostavi islam, ostavi namaz na kraju krajeva. Jer mu se neko natovari na leđe. Na takav jedan način. Upliči mu se. Pazite, to su opasne stvari, a znaju se nažalost često puta, često puta dešavati. Jedan od lijepih ili Dobro, pođe još jedan dan. Jedan od načina lijepog obhođenja prema ljudima Znači da čovjek bude lagan. Nije nikakav problem, braćo, ako neko treba u WC možda ima neku fiziološku potrebu ili da izađe, slobodno neka izađe. Bez ikakve, bez ikakve uvrede. Jer Allah, poslanih kaže, na jesiru varatu asiru, olakšavajte, nemojte otežavati. Obeširu varatu nefiru. I obradujte ljude, nemojte ih rasiravati. Lako je zastraš čovjeka, ali teško je reći lijepu riječ. Tako da slobodno, ako neko ima potrebu da izađe, neka izađe bez ikakve uvrede. U opočinu sa ljudima, brate i sestro, budi uvijek optimista. Nemoj da budeš pesimista. Jer pesimizam negativno djeluje na tvoju ličnost. U tvom privatnom životu, a kamo u opočinu sa ljudima. Jer imate hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kana Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem tefaul. Allahu poslanik sallallahu alaihi volio optimizam, kao što je opće poznata stvar. Volio je da budi optimista, uvijek je vedro gledao na život, nikada nije na takav neki način a imao crnjak, ko što mi rekli, nekim žargonom, pred sobom. Crnjak nikome ne koristi. Ko najviše ne koristi tebi i tvojoj porodici. Budi optimista. Sjećam se predavanju šeha Ajde al spominje primjer dvojici za vrijeme francuske buržarske revolucije, koji su bili uhvaćeni i stavljeni u zatvor. Bili u istom sosu, u istom belaju, u zatvoru. A? Pogledaju kroz prozor, jedan pogleda u blato, spominjao sam tu par puta, ali eto, u ovom slučaju da ponovimo. Jedan pogleda u blato ispred sebe i počne da plače, a drugi pogleda u, u nebu zvijezde i počne da se smije. A u zatvoru jedan i drugi. A ovaj optimista, onaj pesimista. Jer ljudi, šta? Različito gledaju na stvari. Zato nemoj biti čovjek koji gleda u nebo, čovjek koji gleda u nebo i vidi tamu, sve crno ispred njega po noći. A drugi gleda u istu tu tamu, ali vidi mjesec, divi se ljepoti, a mjeseca, zvijezde i lijepo mu. A u istu stvar gledaju, samo na različiti način. To je primjer vjernika koji se nada Allahu subhanahu wa ta'ala, nada se ahiretu, Nada se kaburskom uživanju, zna zašto je ovdje i kuda ide. A ono je primjer čovjeka koji je omrzao i sebe i svoju porodicu i ljude oko sebe. Težak je, ne može smisliti sebe, a kamoli drugog. Ne može sebe da vodi u životu, a kamoli da povede još nekoga drugoga. Vodite računa oko toga. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vodio računa oko optimizma, jer pesimizam je ružan, ružno mišljenje o Allahu. A zapamtite dobro, čovjek mora kao vjernik da ima najljepši šta? najljepši mišljenje o Allahu. Moraš imati lijepo mišljenje o Allahu. Nemoj nikad da padneš da izgubiš nadu Allahu milost. Jer ko bi nadu Allahu milost? Ha? Nevjernici. Oni su ta, ti koji izgubili nadu. Zato kod nas nema pesimizma, nego mora čovjek biti optimista. To možda da spomenemo? Jednu stvar, a to je Ako se desi nekada u tvojom životu, a čest puta zna da stan, da ono, govoriš čovjeku nešto, kaži mu tako, tako, savjetuješ ga, on ne posluša. Pa onda vidi, pogriješio on i dođe tebi da ti kaže, bio, bio si pravo. Je on zašao? Čovjek da osjeti ponos, a? drago što on bio u pravu, što je drugi bio u krivu, pa shvatio nakon neko vrijeme vremena. Nemoj nikada dati do znanja svome bratu, čovjeku u u takvoj situaciji, da si ti pobjednik. Ponizi se. Jer od toga se utjecao Allah slova, sallallahu alaihi wa sallam. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Allahume la tušmi bi aduban hasida. Allahu nemoj dozvoliti da se sa mnom naslađuje moj neprijatelj koji mi zavidi. Jer to je problem onda u tom srcu. Ako ti je drago što si ti pobjedio i želi da mu daš do, znanja, evo vidiš da sam ja bio pravo, to je problem u tvom srcu. Naslađuješ se sa belajom, znači greškom svoga brata, ne. Ne možeš tako, nego pokušaj da se strpiš i da budeš ponizan. Da budeš ponizan. Na takav jedan način, takvim nekim savjetima koji su spomenuli, draga moja braća i sestre, čovjek zaista može koliko toliko ublažiti ovu fitnu u kojoj se mi svi nalazimo. Jer u osnovi čovjek je socijalno biće, tako? Ne može otići u brdo negdje živjeti. Moraš takav se u prirodi želiš da imaš komšiju, da imaš prijatelja, da imaš rana, tako dalje. Ne možeš, socijalno se biši, društveno, moraš da živiš sa ljudima. Ali, s druge strane, često puta nam se dešavaju stvari, zaboli nas glava, napravi nam se belaj, puši nam se iz glave zato što smo nas povrijedio ovaj, ili smo mi povrijedili nekoga, dobiš i nekakve stvari na ulici, dok čovjek ode u kupovinu, nešto ne sekira ga neko, a? i tako dalje, do daleko krupnijih stvari. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَ Mi smo jedni drugi. Među vama učinili fitnu, iskušenje. Svako je svako iskušenje. Moramo, tu smo u ovoj državi, u ovoj zemlji, na ovoj zemaljskoj kugli, Allah nas proživio ovdje, to da živimo i moramo biti jedno drugo iskušenje. Ali zato imaš a, razum koji će te usmjeriti. Zato imaš vjeru koja će te zapriječiti sprovodeći savjete iz Kur'ana i sunneta Allahu poslanika u lijepom obhođenju prema drugim ljudima. Molim uzvišen Allah subhanahu ta'ala zaista da nas učini od onih koji će biti pozivači u ovu vjeru dijelima svojim prije nego, prije riječima i da nas ukrasi sa najljepšim najlepším osobinama s kojim je došao, došao Islam. To se Allah